u pitanju je, odnosno pred njim je svadbeni, svadbeni ugovor aktornika koji treba da sklopi sa svojom e, budućom, budućom suprugom Mišala Hotela, međutim šart, odnosno uslov koji je postavljen pred njega jeste da obrije bradu. Šta kaže Salafu odnosno šta kaže prva generacija, šta kaže... koja ne pojma djeni, koja traži da se od, u startu braka ostavi naradba od stvoritelja subhanahu wa ta'ala u kojoj treba da se ispoštuje Allah naređuje da se slijedi Muhammedun alaihissalatu wassalam wa wassalam kaže ufu liha wa kusu šavarib pustite brade, ne dirajte od njih ništa wa kusu šavarib brkove skratite, dotirajte znači u ovome je naredba hadisu poslanika sallam da moramo slijediti i pustiti bradu i namješati miješati pojmove između muška i ženska Znači žena koja nije razumjela ko je muškarac i šta je supruh, traži od njega da bude i on u liku žene u svome licu, treba da se zapita šta traži u životu. Da, znači da li traži uputu ili traži da bude ona slijedjena. Ako žena traži da je robuje čovjek, onda s takom ne smijemo vrakići, ja Njoj treba pojasniti da robovanje Allahu la ta'ata lil mahluk fil masjetil khaliq. Nema pokoravanja stvorenju ako je to nepokorno stvoritelju. I na njoj da se pokaje na te, taj šart šeitanski koji je šeitan nadahnuo iz neznanja da prihvati da slijedi ako želi islamski brak da mora poštovati Kur'an i sunnet ako želi hajer u braku i da je Allah sačuva zabude i vatre sutra jer nije sreća bez upute ko misli da je sreća u braku da se on obrije onda je svat potpuno ga poziva zabludi zato je za njega da se pokaje i vrati ako je hajera sa njima da im spoji a ako nije sa takvim osobama koje zagovaraju krivi put ne smijemo stupati u braku